Գեներալ նահանգապետ Նակաշիձեի աբեկչությունից հետո դրոն գալիս է Երևան եւ հանդիպում տեղի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարներից մեկին՝ Դաշնակցական Խեչոյին, որը խորապես խոցված մայիսյան ողբերգական դեպքերից դառը կսկիծով ասում է. «Բեյնամուս եղանք, Երևանի մեջ էլ թուրքերը մեզ տվին»։ Կենտրոնական կոմիտեն էլ միանից դատը բետատը գցելա, թե ամեն զգուշական միջոց ձեռք առ, որ նոր ընդհարումների առիթ չստեղծվի։ Փետրվարյան ապա նրան հաջորդած մայիսյան արյունալի դեպքերը հստակորեն մատնանշում էին, որ հայության գլխին ծառացած մահացու վտանգը կանխելու միակ հուսալի միջոցը ինքնապաշտպանության կազմակերպումն է։ 1905 թվականի փետրվարին Բաքվի արյունահեղությունը նշում է Խանասորի Վարդանը, Նախիջևանի կոտորածները մայիսին մեզ միանգամայն հանկարծակի իբերին։ Այստեղ միայն դաշնակցությունը ստիպված եղան անցնել ժողովրդի սինման հրամայական գործի գլուխը։ Իր ձերքի տակ գտնված բոլոր փորձված ուժերը ծրեց զանազան քաղաքներ եւ գյուղեր ժողովուրդը կազմակերպելու եւ զինելու համար։ Պահը լուրջ էր եւ վտանգավոր, ուստի անհրաժեշտ էր օր առաջ ամուր հիմքերի վրա դնել ինքնապաշտպանության գործը, դեպի վերջինը քաշելով նաեւ բոլոր նրանց, որոնք այսպես թե այնպես չէին ըմբռնում կամ չէին ուզում ըմբռնել, թե կացությունը կրիտիկական է որպիսի հայության մարտունակ կռիվներում թրծված ուժերը մեկնեին վտանգված շրջանները մի փոքր ժամանակ էր պետք եւ թուրքերն ընդհարումների առաջին օրերին օգտվելով հայկական բնակավայրերում մարտական ուժերի բացակայությունից ամենուրեք նախարձակ լինելով դարձել էին տիրող իրավիճակի տերը համանման կացություն էր տիրում նաեւ Երևանում Բոլորն անհամբերությամբ սպասում էին Բաքվի դեպքերից հետո մեծանուն հերոսի փարգվաստակած Դումանի Գալստյանը։ Խեչուն Դրոյի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով Երևանի նահանգում տեղի ունեցող իրադարձություններին նկարագրում է հետևյալը. մեջբերում եմ Նախիջևանն ու Շարուրը շատ ծանր վիճակի են մատնված, կարող են ջարդվել։ Դարալագյազն ենթակա է Թարաքյամայի, թուրքական քոչվոր ցեղի անմիջական հարվածներին։ Սուրմալուի մի բուր հայությունն էլ բնաջնջման վտանգի տակ է։ Երեկվա ջարդը սիրտ պիտի տա Երևանի թրկության, իսկ հայերի ոգին պիտի ընկնի։ Գրիվը շատ ամեց, իմ գլխի բանը չէ գործը։ Բլնգյաս կենտրոնական կոմիտեի մեջ էլ այն մարդը չկա, որ այս չափի զինվորական գործերը մռնի ու բարի։ Փամփուշտի եւ զենքի տեսակետից էլ մենք շատ խեղճենք։ Մինչ թուրքությունը զինված է, զինվում է կառավարության օժանդակությամբ։ Ասում են՝ դումանը պիտի գա, ախ, ուր է մի գար, Նա շատ նազանել չի գիտի, քյաֆուրողնին կնանիկ ծախել կտա, փափախները ծախել կտա ու է շուն շամորտի հարուստերին կստիպի զենք առնել եւ վերջապես ամեն մեկին իր տեղը կդնի ու իր ճամփեն կտա։ Մեջ պերմանավարտը Առաջին օրվա թուրքերի հարձակումները եւ հայերի անպատրաստ վիճակը ցաներ մտոլորտ էր ստեղծել Երևանի հայության շրջաներում։ Երևանի, ինչպես նաև վտանգված շրջանների հայությունը, ցանոթ լինելով դաշնակցության նշանավոր գործիչների հերոսական գործնեությանը, իր հույսերը մեծապես կապել էր հենց այդ կուսակցության հետ բայց առայժմ դեպքերը զարգանում էին վաթարագույն ընթացքով, իսկ նշանավոր ռազմիկներից շատ քչերն էին գտնվում վտանգված շրջաներում։ Երևանի ժողովուրդը գրում է դրոն, շատ էր աստվել դեպքերից։ Ամենքի մեջ տիրում էր հուսալքում։ Երևանցիք, որ գուցե ամենից լավ ծանոթ էին դաշնակցության մարտիկների կյանքին ու քաջագործություններին, որ այնքան մեծ հույսեր էին դրել դաշնակցության վրա, այժմ շշմել էին, չէին հասկանում, թե ինչպես պատահեց կոտորածը, թե ինչու լուր եւ անգործ էր դաշնակցությունը, ինչու հարվածին չպատասխանեց հակահարվածով։ Այդ օրհասական ժամանակում Քաջ Բարտիկի անուն վաստակած խեչոն ողջ կարողությամբ դարվելով ինքնապաշտպանության ու ժողովրդի անվտանգության ապահովման խնդիրներին միաժամանակ մեջբերում եմ նրան անհանգստացնում էր եւ դումանի գալու լուրը, չէ որ ինքը դումանի լավագույն զինվորներից ու նրա պաշտողներից էր, ինչ երեսով պիտի ներկայանար նրան։ Հեյ մերդ բեռնի խեչո, ինչ երեսով պիտի երևաս դումանին, կրկնում էր նա անընդհատ մեջբեր բանավարտը։ Մայիսյան առաջին ընթարումներից հետո Երևան է գալիս դումանը եւ անմիջապես ձեռնամուխ լինում բուն քաղաքի եւ ողջ նահանգի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելուն։ Երևանի նահանգի գրում է Ղազար Քոչարյանը մեծ Ղազար կամ Քաչալ Ղազո զինվորական հրամանատարն էր Նիկոլ Դումանը, որ մարտ ամսվա վերջերը Երևան գալով ստանձնած էր շրջանի ինքնապաշտպանության ղեկավարությունը։ Դաշնակցության մեջ որպես զինվորական տաղանդ Նիկոլ Դումանը գրեթե առաջին տեղը կգրավեր այդ ժամանակ եւ ճիշտ այդ պատճառով էր, որ Հոյիդաբիրոն անոր էր վստահած Երևանի պաշտպանությունը։ Կոմսը Վահան Փափազյան, թուրքական մեջլիսի ապագա երեսփոխան, իր իմ հուշերը գրքում ներկայացնելով տարբեր ինքնապաշտպանական շրջանների հրամանատարներին, դոմանի մասին գրում է իսկ Երևանի ընդարձակ շրջանը Նիկոլ Դումանին մեր ամենեն աննկուն եւ պողպատե կամկով ու վճռականությամբ կազմակերպելու եւ ղեկավարելու մեծ տաղանդով ոշտված փորձառու ուժը Համաձայն Ֆարհադի վկայության, որը մինչ այդ դաշնակցական խեչոյի ընկերակցությամբ ղեկավարում էր Երևանի ինքնապաշտպանությունը, Դումանին Երևանի նահանգի ինքնապաշտպանական ուժերի ընդհանուր հրամանատար նշանակելը կատարվել է իր խորհրդով եւ առաջարկությամբ։ Երբ գրում է Ֆարհադը, ընդհարումները բարբերական բնույթ ստացան եւ սպառնում էին երբեք վերջ չունենալ, երբ գավառներում նրանք ահրելի վտանգավոր չափերի հասան, ես առաջարկեցին կենտրոնական կոմիտեին հրավիրել Դումանին, որն այդ ժամանակ Բաքվի հերոսական կրևներին ակտիվ մասնակցություն էր ունեցել եւ չափազանց աչքեր ընկել։ Կենտրոնական կոմիտեի հաճությունը ստանալուց հետո նրա անունից հերագրեցի եւ Դումանը եկավ ու ստանձնեց Երևանի զինվորական հրամանատարի պաշտոնը լիազոր իրավունքներով։ Իհարկե, Ֆարհադի այս բնումը չի կարելի անվերապահորեն ընդունել։ Ավելի ստույգ է, որ նրա ցանկությունն ու պահանջը համընկել է Դումանին Երևանի նահանգի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար նշանակելու իրողությանը։ Եթե Բաքվում նա ստանձնեց տեղի հայության ինքնապաշտպանության ղեկը ինքնաբերաբար, դեպքերի հրամայական թելադրանքով, ապա Երևանի նահանգում եւ Զանգեզուրում ընդհանուր հրամանատարությունը իրականացնում էր արդեն Դաշնակցության բյուրոյի որոշմամբ։ Հանուն արդարության պիտի ասել, որ այլ ընտրություն լինել չէր կարող։ Նա իր գործայության բազմիցս ապացուցել էր, որ նման ընդարձակ տարածքի ինքնապաշտպանության ղեկավարման համար ինքն է լավագույն տեխնացուն։ Երևանի նահանգնի տարբերություն Բաքվի ուներ իր որակական առանձնահատկություններն ու դժվարությունները։ Եթե Բաքվում դումանը կարողացավ իր փոքրականակ մարտական զինակիցներով տեղի հայությանը փրկել արհավիրքներից, գլխավորապես շնորհիվ համարձակ մարտավարության, հերոսական խոյանքների եւ անսպասելի ու դիպուկ հարվածների, ապա Երևանի նահանգում մահմեդական հրոսակախմբերի դեմ մարտեր մղելու համար այդ հատկանիշներն ու գործելակերպը անշուշտ անհրաժեշտ էին, բայց վերջնական հաղթանակի համար դերևս անբավարար։ Բաքվում նրա գործնեությունը սահմանափակված էր սոսկ միայն Բաքու քաղաքի շրջանակներով, իսկ այստեղ նրա հրամանատարության իրավասության մեջ էին մտնում Երևանի, Նախիջևանի, Օրդուբադի, Դարալագյազի եւ վարչականորեն Գանձակի նահանգի կազմում գտնվող Զանգեզուրի գավառները, ինչպես նաեւ Շամշադի նղազախ շրջանները։ Այսպիսով մի հսկայական տարածք, ուր տարբեր շրջանների ինքնապաշտպանական մարտերը ղեկավարելու համար անառարկելիորեն անհրաժեշտ էին ռազմագիտական ու կազմակերպական մեծ ուշտվածություն, հզոր կամք եւ գործին անմնացորդ նվիրաբերվելու ձգտում։ Երևանի նահանգում դումանը պետք է կազմակերպեր ու ղեկավարեր մեծածավալ մարտական գործողություններ իր բնորոշմամբ կազմակերպված ինքնապաշտպանական կռիվ։ Այսինքն նա արդեն իրեն պետք է դրսևորեր ոչ միայն որպես ռազմական գործիչ, հրամանատար, այլ նաև որպես 100 հազարավոր հայության ինքնապաշտպանությունը կազմակերպող եւ առաջնորդող վարչական ամբասիր շնորներով ոշտված կարող անհատականություն։ Համաձայն նրա սահմանման, զանգվածային կռիվը կամ ինքնապաշտպանությունը լինում է ամբողային կամ հոտային եւ կազմակերպված կամ գիտակցական։ Ամբողային կռվի ժամանակ ժողովուրդը զդումանին նման է ոչխարի հոտի, որն առաջինիս կրակոցներից սարսափար դիմում է խլակորույս փախուստի եւ անխուսափելիորեն տալիս մեծականակ զոհեր։ Ամբողը չի հասկանում, որ իր շահը մի մասն է ամբողջի, նրա հետ սեր չակապված, եւ եթե ուզում է պահել սեփականը, պետք է պաշտպանի ամբողջը։ Ամբողը չի ըմբռնում, որ համաճարակին ու առհասարակ ընդհանուր աղետին կարելի է դիմադրել միայն ընդհանուր ուժերով։ Բաքվում մահմեդական զինյալ ամբողի դեմ մարտնջելու ժամանակ դոմանը շատ լավ տեսավ եւ գնահատեց իր հակառակորդի ամբողային հոտային եղանակով կռիվ մղելու կարողությունն ու բնույթը։ Ի տարբերություն թուրք հրոսակախմբերի մղած ամբողային կռվի, հայության ինքնապաշտպանությունը, զանգվածային մարտեր մղելու մարտավարությունը պետք է լիներ ըստ ամենայնի կազմակերպված եւ գիտակցական։ Գազམ་ակերպած ինքնապաշտպանական կռիվը գրում է դումանը, ըմբռնում է երևույթները լայն եւ բարձորեն, գիտակցում է իր նպատակը։ Նա գիտե իր ուժերը ճշտիվ եւ ճշնամուն ու մոտորապես։ Նա կարքի է բերում իր բոլոր ռազմիկ ուժերը եւ մցնում է նրանց մեջ կարգապահություն։ Հարկավոր դեպքում շարժում է իր զորամասերը արագորեն, կենտրոնանում է ուր անհրաժեշտ է, հարձակվում է ուր հարկավոր է, պաշտպանվում է ուր կարևոր է։ Խորապես ըմբռնելով իրեն վստահված գործի պատասխանատվության նրբություններն ու դժվարությունները, արդեն որոշակի փորձառությամբ զինված դումանը արագորեն ցանոթանում է տիրող կացությանը եւ ձեռնարկում առաջին անհրաժեշտ քայլերը։ Դումանի գալով, նշում է Վարադը, ամիջապես կազմվեց մի զիվորական մարմին, պատերազմական ժամանակի լիազոր իրավունքներով Այդ մարմնին հանձնվեց ինքնապաշտպանության գործի ղեկավարությունը եւ զինվորական մարմինը առանց ժամանակ կորցնելու գործի կպավ։ Ինչ էր անհրաժեշտ անել։ Դումանի մտահղացման պետք է իրականացվեին միջոցառումների մի շարք համակարգեր, որոնք անհրաժեշտ էին եւ պարտադիր ինքնապաշտպանությունը ել ավելի արդյունավետ կազմակերպելու եւ այն առավել ամուր եւ հզոր հիմքերի վրա դնելու համար։ Առաջին ինքնապաշտպանական խմբեր կազմավորել բոլոր բնակավայրերում, զինել, ողջորել եւ պայքարի կոչել ժողովրդին։ Երկրորդ, հնարավոր կար ժամանակահատվածում պետք էր դուրս բերել հայերին այն շրջաններից, ուր նրանք փոքրամասնություն էին կազմում։ Երրորդ, անհրաժեշտ էին փորձված ժողովրդի ազատության պայքարին նվիրված մարտիկներ, որոնք կարողանային կազմակերպել եւ իրենց հետևից տանել հայությանը։